Unang Hari, Kabanata 16 Isinugo ni Yahweh ang propetang si Jehu na anak ni Hanani kay Baasa, at ganito ang ipinasabi, Pinili kita, at ginawang hari ng bayan kong Israel. Ngunit sinundan mo ang halimbawa ni Jeroboam, at ibinunsod mo sa pagkakasala ang bayan ko. Kaya't itatakwil din kita at ang iyong angkan, gaya ng ginawa ko kay Jeroboam. Sino man sa iyong angkan ang mamatay sa loob ng bayan, ay kakainin ng mga aso, at sino mang mamatay sa bukid, ay kakainin ng mga buitre. Ang iba pang mga ginawa ni Baasa at ang kanyang kagitingan ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Israel. Namatay si Baasa at inilibing sa Tirzah, ang anak niyang si Ela ang humalili sa kanya bilang hari. Sinugo ni Yahweh ang propetang si Jehu upang ipahayag kay Baasa at sa kanyang pamilya ang kanyang hatol laban sa hari. Gayon din naman, dahil sa kanyang pagsunod sa mga kasalanan ni Jeroboam, nilipol din niya ang buong angkan nito. Naging hari ng Israel si Ela na anak ni Baasa noong ikadalawamput-anim na taon ng paghahari ni Asa sa Huda. Dalawang taon siyang naghari at sa Tirza nanirahan. Pinagtaksilan siya ni Zimri na pinuno ng kalahati ng hukbong gumagamit ng karwahe. Samantalang lasing si Ela sa bahay ni Arsa na tagapamahala ng palasyo sa Tirza, pumasok si Zimri sa palasyo at pinatay si Ela at siya ang pumalit na hari. Nangyari ito noong ikadalawamputpitong taon ng paghahari ni Asa sa Huda. Simula pa lamang ng paghahari ni Zimri, pinatay na niyang lahat ang buong pamilya ni Baasa. Ipinapatay niya ang lahat ng lalaking kamag-anak at mga kaibigan ni Baasa. Nilipol nga niya ang buong angkan ni Baasa ayon sa sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ng propetang si Jehu. Nagalit si Yahweh ang Diyos ng Israel, kina at Ela, sapagkat ibinunsod nila ang Israel sa pagkakasala at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang iba pang ginawa ni Haring Ela ay nakasulat sa Kasaysayan ng mga hari ng Israel. Naging hari naman ng Israel si Zimri noong ikadalawamputpitong taon ng paghahari ni Asa sa Huda Naghari siya sa Tirza sa loob lamang ng pitong araw. Pinalibutan at nilusob noon ng hukbong Israel ang lunsod ng Gibeton sa Filistia at nang mabalitaan nila ang pagtataksil ni Zimri at ang pagkamatay ng hari, pinagkaisahan nilang gawing hari si Omri, ang pinuno ng hukbo. Iniwan nga nila ang Gibeton at kinubkob ang Tirza. Nang makita ni Zimri na mahuhulog na ang bayan sa kamay ng kalaban, nagkulong siya sa kastilyo ng palasyo at sinindihan iyon. Kaya kasama siyang nasunog doon. Nangyari ito sapagkat hindi rin kinalugdan ni Yahweh ang mga ginawa ni Zimri. Ibinunsod niya ang Israel sa pagkakasala tulad ng ginawa ni Jeroboam. Ang iba pang ginawa ni Zimri pati ang kanyang pakikipagsabwatan upang agawin ng trono ay nakasulat sa Kasaysayan ng mga hari ng Israel. Pagkamatay ni Zimri, nahati ang Israel sa dalawang pangkat. Pumanig ang isa kay Omri, ngunit si Tibni na anak ni Ginat ang pinili ng ikalawa. Ngunit nagtagumpay din ang pangkat ni Omri. Napatay si Tibni at si Omri ang naging hari. Si Omri ay naging hari ng Israel noong ikatatlumput isang taon ng paghahari ni Asa sa Huda at labindalawang taon siyang naghari. Tumira siya sa Tirza sa loob ng anim na taon. Pagkatapos, binili niya kay Semer ang isang bundok sa halagang pitumpung kilong pilak. Nagtayo siya roon ng isang lunsod na tinawag niyang Samaria hango sa salitang Semer, pangalan ng binilhan niya ng bundok. Ginawa rin ni Omri ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh. Naging masahol pa nga siya sa mga nauna sa kanya. Tumulad siya kay Jeroboam na anak ni Nebat. Ibinunsod din niya ang mga Israelita sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, kaya't nagalit sa kanila si Yahweh. Ang iba pang ginawa ni Omri at ang kanyang katapangan ay nakasulat sa Kasaysayan ng mga Hari ng Israel. Namatay si Omri at inilibing sa Samaria. Humalili sa kanya bilang hari ang anak niyang si Ahab. Nagsimulang maghari sa Israel si Ahab na anak ni Omri noong ikatatlumput walong taon ng paghahari ni Asa sa Huda. Sa Samaria siya nanirahan at naghari sa loob ng dalawamput dalawang taon. Higit sa lahat ng nauna sa kanya ang kasamaang ginawa niya sa paningin ni Yahweh. Hindi pa siya nasihang ipagpatuloy ang ginawa ni Jeroboam. Pinakasalan din niya si Jezebel na anak ni Et-Baal, hari ng Sidon. At mula noon, naglingkod siya at sumamba kay Baal. Nagpatayo siya ng templo para kay Baal sa Samaria. Nagpagawa siya ng altar at ipinasok doon ang ginawa niyang ribulto ni Asherah. Ang mga pagkakasalang ginawa niya ay higit na masama sa ginawa ng mga haring nauna sa kanya. Sa panahon niya, muling itinayo ni Hiel na taga Bethel ang lunsod ng Jericho. Ngunit nang ilagay ang pundasyon nito buhay ng panganay niyang si Abiram ang kanyang ibinuwis. At nang itayo ang pintuan, buhay naman ng kanyang bunsong si Segub ang naging kabayaran. Sa ganon, natupad ang sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ni Josue na anak ni Nun.